ulaika lahum azabun alimun wonande kala jedditiɗo ayeji allah ɗi e kawral mum ɓen kadi yedditiɓe yo ɗamtido yurmede allah kadi maɓe keɓ lebte musɗe bonɗe ankabut suura nogas e jeenayi aya nogas e nayi fama kana jawaba qawmihi illa an qaluu iktulu'u aw harriqu'u fanjaau llahu min annaari inna fi zalika layatin la qaumin yuminuuna on saha alaa ko wonno jaabuwol maɓɓe sowona mbareembo walla nduppeembo ɗum fof e waade noon allah soyimbo dandimbo e jeyge ɗum yoni maande wonandi yimɓe gonɗinɓe ɓee miijo e tesko aya nogas e tati ha nogas e nayi ɗo en ji wonde ibrahima ko mande safa sura capantati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeetati e tati ha temedere e sappo e tati safa sura capantati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeetati e tati wa inna min shi'atihi li ibrahimu ibrahima ko goto e hohoɓe diine labɗo jeya miijo e namne aye capanɗe jeetati e tati eɗen ummo seese seese e nuhu haa yetto ibrahima holno ibrahima rewranno lawol allah ngol leelata keɓen heen faama muya safa suura capanɗe tati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeetati e nayi is jaa rabbuhu bi galbin salimin ibrahima yehi e joomum ina yaade e ɓernde laamde miijo e naamne aya capanɗe jeetati e nayi holko woni ɓernde sellunde safa suura capantati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeetati e joyi is qala li abihi wa qawmihi maza ta'buduna sahama o namdi bammakko e dental ngal o wi holko ndewɗon safa suura capantati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeetati e jeegom ifka alihatan duna allahi turiduna mbele ko e majjere gonɗon e mum nde darta ton ko allaji ɗi jiida e allah goto o miijo e namne aya capanɗe jeetati e jeegom holɗin allaji goɗɗi ga allah goto mo yimɓeɓe jiɗi o safaa suura capantati e jeeɗiɗi aaya e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi fama zannukum bi rabbil alamina holko woni annie mon e joomiraaɗo jom windere nde safaa suura capantati e jeeɗiɗi aaya e capanɗe jeetati e jeetati fa nazara nazratan finnujuumi nde ɗum yawti o hoyni dow o ndaari kooɗe ɗe safa suura capantati e jeeɗiɗi aaye capanɗe jeetati e jeenayi fa qaala inni saqimun caggal ɗum o wi'i o sellaani safa suura capantati e jeeɗiɗi aaye capanɗe jeenayi fa tawallahu anhu mudbirina ɗon tan ɓe dungti ɓe jehi safa sura capantati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeenayi e goo faraha ila alihatihim faqala alla ta'kuluna o waɗi ɓodi ɓodi o hucci e allaji maɓɓe ɗi o wiɗi mbele on ñamata safa sura capantati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeenayi e ɗiɗi ma lakum la tanɗiquna holko haɗi on jabademi safa sura capantati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeenayi e tati faraha alayhim darban bilyamini tan o woni e firudeɗi junngo makko nyaamugo safa suura capantati e jeeɗiɗi aaya capanɗe jeenayi e nayi fakbaluu ileyhi yasifuuna ɗoon e ɗoon yimɓe ngari e makko ina ndoga safa suura capantati e jeeɗiɗi aaya capanɗe jeenayi e joyi qaalat tabuduna ma tanhituna o heɓɓiti o wiɓe mbele ndewoton ko onon e koye mon ko pewnirɗon juuɗe mon safa suura capantati e jeeɗiɗi aye capanɗe jeenayi e jeegom wallahu halagakum wama taamaluna tawi kadi ko allah tagi on tagi ko pewnɗon ko safaa suura capantati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi qaalu abnuda'u bunyanan falaqu'u fil jahimi nden ɓe mbiyodiri e koye maɓɓe mahanen bo gaabugu beddoɗen bo e nder ƴulɓe boɗeeje jeyge safaa suura capantati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeenayi e jeetati fa aradu bihi kaydan fa jalnahum lasfalin ɓe jiɗino jamfade ibrahima kono min mbaɗiɓe foolaɓe min ƴettimbo min payimbo e dow maɓɓe safa sura capantati e jeeɗiɗi aya capanɗe jeenayi e jeenayi wa qala inni zahibun ila rabbi sa yahdin caggal ɗum o wi min mi ruttima e jomiyam beele o ɗowami o hisnami safa suura capantati e jeeɗiɗi aye temedere rabbi habli min assalihin o ñaagui joom makko yo rokkumbo ɓesngu taw ko e moƴƴuɓe safa suura capantati e jeeɗiɗi aaye temdere e goo fabacharnau be holamin halimin e dow ɗum min kabrimbo gargol ɓiɗɗo gorko moƴƴo on woni ismaila safa suura capantati e jeeɗiɗi aaye temdere e ɗiɗi فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أدبهك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين دي إسماعيل hemno duuɓi yaadude e makko o wi'i ɓingelam mi miɗo woni e hirsudema jooni holko woni miijo ma ɗon ismaila heɓɓiti wi baaba mum e jinnaɗo am tedduɗo korsuɗo wat ko jamireɗa ma a tawoyam e fedde moƴƴuɓe safa suura capan tati e jeeɗiɗi aye temedere e tati falamma aslama watala'u liljabin baaba e ɓiɗɗo fof goni jebbiliɓe e fodore allah nden baaba o hippi ɓiɗɗo o safa sura capantati e jeeɗiɗi aye temedere e nayi wonadeyna'u an yaa ibrahimu nden min noddimbo min mbi e ibrahima safa sura capantati e jeeɗiɗi aya temedere e joyi gad sadagatal ruya inna kazalika najzil muhsinina min mbimo ɗo o gonɗini koyɗol makko ni o jaɓi yamirore ko hono ni min joɓirta waɗoɓe ko moƴƴi safa suura capantati e jeeɗiɗi aaye temedere e jeegom inna haza lahuwal balagul mubinu ɗum woni gollal ceetiningal safa suura capantati e jeeɗiɗi aaye temedere e jeeɗiɗi wa fadayna u bizibhin azimin ɗon min cotti layya mo o jogorno wadde o hono ɓiyi ko o min battiri ɗum layya kanɗo e moƴƴere miijo e namne aaye temedere e jeeɗiɗi hol firo ngol ɗo kongol sottade firo e saggitorde mbele ko ɓoccitade e maccingagu wontadimo walla ko yoɓirde kuugal fawno buuɗi kalis safa suura capantati e jeeɗiɗi aya temedere e jeetati wa tarakna alayhi fillahirina min jaggiri gollal makko mantiningal e ko aroyta safa suura capantati e jeeɗiɗi aya temedere e jeenayi salamun ala ibrahima yo kisal woni e ibrahima namdal aya temdere e jeetati hol duwawu mo ibrahima woppanano ƴewtido e tawreta safa sura capantati e jeeɗiɗi aya temdere e sappo kazalika najzi lmuhsinina jom golle moƴƴe ko ɗum woni duttudi mum safa sura capantati e jeeɗiɗi aya temedere e sappo e go'o innahu min ibadina al muminina ibrahima koye golloɓe ɗoftiɓe jeeno safa sura capantati e jeeɗiɗi aya temedere e sappo e ɗiɗi wa basharna'u bi ishaqa nabiyan min assalihina min gaddanimo kabaru moƴƴo hono nelaɗo cuɓaɗo e nder gongiyankoɓe on wiyete ko ismaila safa sura capantati e jeeɗiɗi aya temedere e sappo e tati wa barakna alayhi wa ala ishaqa wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubinu min duwanima bo kanko e ismaila e nder leñol makko ina hen neɗɗo moƴƴo ina hen gaño makko peñiniɗo ayeje tengtude e nder tawreta lasli suura sappo e ɗiɗi aya goo ha nayyi joomiraaɗo wi'i ibrahima ummo leydi ma leydi bamma en ummo galle baaba ma payaa leydi jogotmo holludema ndi maami waɗe leñol mawngol maami wat e ma barke mami mawnin indema ma barke jippine e yimɓe sabaabu ndema maami hud hudɓe ma ma a barkinire leƴƴi aduna ɗi fof ibrahim ummi no jomiraɗo wiruno ɗum ni lord yaade e makko ibrahim dañño ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi nde yalti harande tesko aye goo haa nayi ɗo allah fodani ibrahima wonde ma mawnin leñol mum kono o haaɗaani ɗon tan o wi'i mbo kadi mami duwane kadi mami barkin leƴƴi aduna ɗi fof sababunde ma suura sappo e joyi aaya goo haa jeegom goo ndeen ɗum ɓenni konngol joomiraaɗo ari e ibrahim e nder jiiɗe wi'i ibrahim woto hul ko min woni jogitari ma ma jenari ma hew no fewi mijo tesko namne ay goo ɗo allah ina haalda e ibrahima e nder jiiɗe mbele allah meeɗi haaldude e ma e nder jiiɗe walla e koyɗol o wimbo woto hul ibrahima mami reene kadi mami rokke dokkal mangal ɗum kadi ko fodore wonde nde allah rokki ibrahima so wonno ko an e hoorema mbele aɗa jogii kulikuli mbele aɗa jaɓi allah woni jogitaari ma kadi denowoma ina tawe e nokkuji kewɗi e nder tawreta e nder lin jiile ɗo allah wi en hoto en kul o fodi wonde ma o ren en bele aɗa gonɗin ɗum bele allah jogi hoolare e allah wona denowomo bele allah ina wawi dandude en e seydane jinneji yitere bonde kam e kuddi haalama kadi wonde jenari ibrahima ina jogori mawnude no feewi linjiile fode ni en wonde allah ina jogani en jobdi so en darti ɗum aya ɗiɗi haa tati ibrahim jaabi wimo joomiraɗo holko jogorɗa tottudemi mi dañaani a rokkaani mi iwdi jogori rondemi ko mawɗo liggantooɓimme o hono eliyasa mo damas ko kanko heɓata ngalu am miijo e tesko aaye ɗiɗi haa tati ɗo ibrahima ñaagiima allah ɓiɗɗo tawde alaa ɓiɗɗo hay gooto e lasli suura sappo e ɗiɗi aaye jeeɗiɗi allah fodi wonde ma tottu leydi kanaan fof iwdi ibrahima ɗum waɗi jakre e ibrahima o woni e wiide e hoore makko hol fof nomo ala ɓiɗɗo rokkirte ko fotino leydi rutto fodane ma iwdi mum ron aya nayi nden tan jomiraɗo haaldi e makko wimo wona on jogori wonde donowoma komo danja e duhol ma jogori wonde donowoma aya joyi nden o yaltinimo boowal o wi'imo ndaar asaman o limkoode ɗe so aɗa waawi ko noon iwdi ma jogori fodde miijo e tesko aaye nayi haa joyi allah wi'i ibrahima wonde ma a dañ ɓiɗɗo kadi mi hebbina iwdi makko haa ɓe pota e koode asman ɗe aya jeegom ibrahim hooli joomiraaɗo ko ɗum waɗi joomiraaɗo jaggiri mo peewɗo miijo tesko waaju e naamne aaye jeegom ɗum ɗo ko aaye baɗɗo faayida oɗo aaye holliti ko hoolaare ibrahima mawnde nde o joginoo e allah haa addanii allah riwtude ñawore e makko so tawi aɗa yiɗi yaade aljanna so tawi e mayi aɗa foti dartude peewal yimɓe hewɓe ina cikka wonde gonirta pewɗo tan ko wadde golle moƴƴe aaya o holliri wonde peewal yowiti tigi tigi ko e hoolaare timmunde jebbilaare gonɗina allah holɗo pawɗa hoolaare ma mbele mbawa nade aljanna so tawi a maayi mbele aɗa jogii hoolaare e golle ma moƴƴe walla mbele pawɗa hoolaare ma koye allah sura nogas e goo aye goo ha jeeɗiɗi joomiraɗo siftori ko wino saratu ko waɗini ɗum foɗore mum aye ɗiɗi saratu woni reedu danji e ibrahima ɓiɗɗo gorko tawi ibrahima nayi wino e saha mo allah winomo o aya tati ibrahima inniri ɓiɗɗo gorko o isaga aya nayi isaga dañi balɗe jeetati tan o natini ɗum no allah yamirno ɗum ni aya joyi ibrahima yaranno ko duuɓi temedere nde isaka jibina nde aya jeegom saratu wi allah weltini kam mi jali neɗɗo fof nannoɗo ɗum ma jalanam aya jeeɗiɗi saratu wi kadi holi miijinoɗo ma ibrahima dañju e sarata ɓiɓɓe ndenne dey mi jibinanimo ɓiɗɗo gorko e nder nayewu makko miijo e tesko aygo ha jeeɗiɗi allah jom bawɗe o ina tinnuno fodore fodanno ibrahima e saratu nden o rokkiɓe isaga on woni ɓiɗɗo mo leyɗele aduna o fof barkinirte sababude mum ibrahima heɓi no duuɓi temedere kadi saratu ne heɓi duuɓi capanɗe jeenayi duuɓi saratu yaranoɗi heɓde hen ɓiɗɗo ko hunde tiinde kono allah waɗi kawniɗe ala fof ko sattiri allah sura nogas ɓe ɗiɗi aya goo ha sappo e jeetati aya goo nde ɗum ɓenni allah ƴewtindi ibrahima wi ɗum ibrahim o wi nam miijo e tesko aye goo ɗo e nder aye goo en ji allah ina haalda e ibrahima tawi ala ko ɓili hakkunde maɓɓe jomumen ko lamɗo moni emen fof kadi omo haalda e yimɓe makko aye ɗiɗi allah wii nangumi e bajjo mo korsinɗa o hono isaga jaha leydi moriya mbaɗa ɗum toon sadak cumeteɗo e dow wotere e kaaƴe ɗe jogormi haalandema nde miijo tesko waajo e namne aya ɗiɗi allah ƴetti ibrahima ƴewtindi ɗum wimbo yo ƴettu ɓiyi ko isaga mo yinno no feewi o waɗa ɗum sadak juɗaɗo beele aɗa anndi ko ɗum huunde tinde wonandi ibrahima isaka wonno ɓiɗɗo gorko mo allah fodanno ibrahima e nder nayewu mum ɓiɗɗo gorko mo allah jogorno barkinirde aduna o fof e batte mum ɓiɗɗo gorko mo ibrahima e saratu mo ponno fattude ko fotino duuɓi nogas e nayi caggal nde ɓe keɓi fodore allah kadi en jii gongol hono sadak daaba cumaɗo wayi heewde nafoore to allah aye tati ibrahima ummi subaka law haɓɓi mbabba mum nawori maccuɓe mum ɗiɗo e isaga o fecciti leɗɗe ngam sadak kirseteɗo o o yehi to allah wimoto aye nayi e ñalawma tataɓo he ibrahima ɓamti gite mum soni nokku o to woɗɗi ayi joyi o wi maccuɓe makko ɓe daroɗeɗo onon e babba ba min cohlel ngel amin jahaɗa sujjoyde min garta e mon joni aye jeegom ibrahima ƴetti ledde rondi ɗumen isaga kañum jogi jeygol ngol e laɓiki ɓe njaadi aye jeeɗiɗi nden tan isaaga wi baaba mum ibrahima baaba am o wi naam ɓingelam isaaga wi jeengol ngol e leɗɗe ɗe nani kono hoto bottel sadak cumeteeɗo o woni miijo e tesko aye tati haa jeeɗiɗi ɗo en ji anni e o fof e tidde wadde haɗani ibrahima ɗofti allah e nder aya joyi en ji wonde sadak daba cumaɗo baɗanteɗo allah o ko ɗum gonɗingol aya jeetati ibrahima wimo allah e hoore mum ma fewju botte sadak o ɓe ɓenni ɓe jehi miijo e tesko aye jeetati nde isaaga naamndi baaba mum to jawgel sadak cometeengel ngel woni ibrahima wimbo allah ma newnu jawgel sadak ɗo en njii on kabaru e nokkuji kewɗi e nder qur'an tawreta e linjiila neɗɗo ina eto dartande hoore mum no nyawdiri tiiɗalla mum kono ko njoobaari allah ndi ɓuri fof moƴƴude en njiino ɗum e lasli suura tati aya jeeɗiɗi kam e nogas e goo kadi e nder suura jeeɗiɗi aya nogas e jeegom alquran aya jeenayi nde ɓe ngari e nokku mo allah wino o ibrahima waɗi ɗon sakkirde o renndini leɗɗe ɗe o tongi ɓiyiko o hono isaga o fawi ɗum e dow sakkirde he e dow leɗɗe he aye sappo ibrahima e ƴetti laɓi ki woni e wiide ene hirsa ɓiyum o hono isaga aye sappo e goo ɗon tan malayika jomiraɗo noddimo dow asmanu wi ibrahima ibrahima o noti o wi naam aya sappo e ɗiɗi malayka o wi woto fayru jungo ma e cuklel heede woto waɗmo hay batte mi anndi han kadi aɗa huli allah tawde a salaaki rokkude ɗum ɓiye bajjo o miijo e tesko aya jeenayi haa sappo e ɗiɗi gooto e malaykaaji allah ɗi haɗi ibrahima hirsude ɓiyum ɗum wonno tan ko ƴewtidade sura nogas ɗiɗi aya goo nde allah waɗno beele o ndara so tawi ibrahima ina yiɗi ɗum ha ɓuri ko yiɗi ɓiyum ko aya sappo e tati ibrahima ɓamti gite mum yi jawdi gallaɗi mum ina loggi e nder sokuƴuru o yehi o addoyi jawdi ndi o lomtini ndi ɓiyi ko o o ndi sadak cumaɗo miijo e tesko aya sappo e tati ibrahima ko gongiyanke e ji wonde allah newnanimo jawguel cumeteguel ƴeew ɗiɗo konnguli celluɗi ɗo henna o yaha o darta kadi o rokkanmbo o lomtino ɗum sadak mo o jogotno wadde o ko ɗum kabaru tengtuɗo kewɗo fayida mo taweten jewtumum e nder tawreta e linjila isaga ko ponnoɗo mayde kono jawgel ngel maayi e yolde makko neɗɗo fof woni gorko mum woni debbo mum enen fof ko en bakkudinoɓe kadi eɗen poti mayde kadi jehen jeyge kono tawde ma en jeyi ɗum e jangdeji garoyoji allah neldi en sadak garduɗo mayde e yolde men bele daɗen e kuugal bakkat kam e jeyge kadi jehen aljanna aya sappo e nayi ibrahima inneri e on nokku allah pewjowo ko ɗum waɗi ina wiye hande to hayre to jomiraɗo ma fewju miijo tesko e waaju aye sappo e nayi ibrahima inniri nokku o jomiraɗo newnowo en jiyi e gurdam men kala ko wawi wonde allah ko newnowo aya sappo e joyi malayika jomiraɗo o noddi ibrahima ɗiɗoɓol dow asaman aya sappo e jeegom wi jomiraɗo wi mi wodiri hooram ɓayri a waɗi ɗum ɗo a salanakimi ɓiye bajjo o aya sappo e jeeɗiɗi mami waɗ e ma barke mami yeññu iwdima ha wayano koode asman ni ha wayano ceenal gongal e sara geej ni iwdima ma fool añɓe mum aaye sappoye jeetati ma leƴƴi aduna ɗi fof mbarkiniri iwdima ɓayri a jaɓi konngolam miijo e tesko aaye sappo e joyi ha sappo e jeetati tawde ibrahima ɗoftima allah allah fodi ina hebbina ɓiɓɓe makko ha moƴƴa kadi o saraɓe e nder aduna he fof ɓe laamo aya sappo e jeetati ko fodore yonde nde allah fodani ibrahima ɗo allah wi sababunde maɓɓe mami duwona yimɓe leydi ndi fof sabu a ɗoftimama mi en bismima windere nde e jangde men arore maande nayɓere ko adi eɗen gudda siftorde e maande goo bakkat gilli jomiraɗo e adama e hawa cumcol pewal maande ɗiɗiɓere ilon ɗufam nuhu e lanaka allah fiɓi aadi ilam ɗufam wonta momtu ko o tagno eɗen guddire ɗo yewtere men maande tataɓere ko adi nde eɗen ngaray maande men nayaɓere e maande tataɓere allah timmini fodore fodanno ibrahima e saratu nde o wanno kawis haa saratu jibini isaga e on waktu saratu ina yaare e duuɓi capanɗe jeenayi nde yaano haa waɗi duuɓi allah ƴewtindi ibrahima e gollal tiiɗgal o wi'i ibrahima yo rokkumo ɓiyum o sadak cumaaɗo ɗon ɗo ibrahima wiyatno ina waɗa yamirore mbele holla ɗoftaare mum e gonɗingol mum ɗo ƴetti ɓiyiko o wi omo hirsa ɗon tan maleyka allah o dartinimo nden allah newnanimo jawgel ko mbo waɗa sadaka mayde jawgel ngel laatima lomto mayde ɓi ibrahima e nder janɗeli men garoji ma en ji holno sadak allah o waawirta lomtaade yolnde neɗɗo bakkudinɗo kadi haa on waawa yahde aljanna maa en ɓeydu jaŋde men haa ɓeyduɗen faamde ko faati e sadak teŋtuɗo hono mo suura capantati e jeeɗiɗi aaye teemdere e jeeɗiɗi e alquran caggal windande nde ɗo en njii allah fodani ibrahima wonde mo o duwona aduna o fof e batte iwdi makko tawde tan ibrahima ɗoftima mbo gonɗinimbo e feccere arore so allah jaɓi ma en jangoyi ko fati e musa mandeji ɗi allah wanno e makko e yeeso firawna e kew dandore